ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อน คือบุรุษจันทานวังสิกะ คือนักแสดงกายกรรม ยกไม้ไผ่ตั้งขึ้นแล้ว ร้องสั่งผู้ช่วย ซึ่งทำหน้าที่ถือถาดน้ำมันของเขา ด้วยคำว่า เพื่อนถาดน้ำมันจงมา จงขึ้นไปสู่บนไม้ไผ่นี้ แล้วทรงตัวอยู่ในเบื้องบน แห่งลำตัวของเรา ดังนี้บุรุษผู้เป็นผู้ช่วยของเขา รับคำดังนั้นแล้ว จึงขึ้นไปสู่ไม้ไผ่ดำรงตัวอยู่เบื้องบนแห่งลำตัวของอาจารย์ Pickles once in the past one acrobat set up his bamboo pole and addressed his apprentice, said, "Come, dear friend, climb to bamboo pole and stand on my shoulders. Having consented to his teacher message, the apprentice up the bamboo pole and stood on the teacher's shoulder. ลำดับนั้น บุรุษผู้เป็นอาจารย์ของเขา ได้กล่าวกับบุรุษที่เป็นผู้ช่วยว่า สหายเอ๋ยท่านจงรักษาซึ่งเรา และเราก็จะรักษาซึ่งท่าน เราคุ้มครองรักษาซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้ จะได้แสดงซึ่งศิลปะด้วย จะได้ลาบด้วย และจะลงจากไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วย พิสุทธิ์ทลายบุรุษผู้เป็นผู้ช่วย ได้ฟังดังนั้นแล้ว ได้กล่าวกับบุรุษผู้เป็นหัวหน้าของเขาว่า ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จงรักษาตัวเอง ผมก็จะรักษาตัวผมเมื่อเราต่างฝ่าย ต่างคุ้มครองรักษาตนของตนอยู่อย่างนี้ ซึ่งจะแสดงศิลปะได้ด้วย จะได้ลาบด้วย จะลงจากไม้ไผ่ได้โดยสวัสดีด้วย The acrobat then said to the apprentice, "You protect me, dear friend, and I will protect you." Thus, guarded by one another, protected by one another, we will display our skills, collect our fee, and get down safely from the bamboo pole. When this was said, the apprentice replied, "That is not the way to do it, teacher. You protect yourself, teacher, and I will protect myself. Thus, each self-guarded and self-protected we will display our skills, collect our fee, and get down safely from the bamboo pole. พิสุทธ์ทั้งหลายเธอพึงเจริญสติปัฏฐาน ด้วยคิดว่า เราจะรักษาซึ่งตน เธอพึงเจริญสติปัฏฐานด้วยคิดว่า เราจะรักษาซึ่งผู้อื่นพิสุทธ์ทั้งหลายเมื่อรักษาตน ก็คือรักษาผู้อื่น เมื่อรักษาผู้อื่น ก็คือรักษาตน เมื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไรเล่าก้อนี้หมายความว่า รักษาตนด้วยการเสพธรรมะ ด้วยการเจริญธรรมะ ด้วยการทำไม่มาก ซึ่งธรรมะ นี่แหละ คือเมื่อรักษาตนอยู่ จะมีผลเป็นการรักษาผู้อื่น เมื่อรักษาผู้อื่น ก็คือรักษาตนนั้นเป็นอย่างไรเล่า ข้อนี้หมายความว่ารักษาผู้อื่นด้วยการอดทน ด้วยการไม่เบียดเบียน ด้วยเมตตาจิต ด้วยความรักใคร่เอ็นดู นี่แหละคือเมื่อรักษาผู้อื่นอยู่ ก็จะมีผลเป็นการรักษาตนด้วย Pickles Thus should the establishments of mindfulness be practiced I will protect myself Piku. Thus, should be establishments of mindfulness be practiced. I will protect others. Because thus should be establishments of mindfulness be practiced. Protecting oneself, because one protects others. Protecting others, one protects oneself. And how is it that by protecting oneself, one protects others. By the pursuit, development, and cultivate of the four establishments of mindfulness. It is in such a way that by protecting oneself, one protects others. And how is it that by protecting others, one protects oneself? by patience, harmlessness, loving kindness, and sympathy. It is in such a way that by protecting others, one protect oneself. พิสุทั้งหลายเมื่อคิดว่าเราจะรักษาตน ก็จงเจริญสติปัฏฐานเถิด เมื่อคิดว่าเราจะรักษาผู้อื่น ก็จงเจริญสติปัฏฐานเถิดเพราะว่าเมื่อเจริญสติปัฏฐาน พื่อรักษาตนก็เป็นการรักษาผู้อื่น เมื่อเจริญสติปัฏฐาน เพื่อรักษาผู้อื่น ก็เป็นการรักษาตนด้วยอย่างนี้แหละ I will protect myself because thus should the establishments of mindfulness be practiced I will protect others thus should the establishments of mindfulness be practiced. Protecting oneself, because one protects others. Protecting others, one protects oneself.